Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Աշտանացան հացահատիկայինների բերքահավաքը ավարտվելու վրա է։ Քաղաքացիական նախաձեռնություն ոչ կառավարական կազմակերպությունը հատուկ քննարկում է նախաձեռնել։ Երեք հանդիսավոր պայմաններում փակվել են համահայկական 6-րդ խաղերը։ Հայաստանը չինական կողմից առաջարկ է ստացել Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման վերաբերյալ։ Եկող շաբաթ կսկսվի Հայաստան-Իրան նոր էլեկտրահաղորդման գծի կառուցումը։ Հայաստանի նախագահը ցավակցական հերագիր է հղել Իրաքի նախագահին։ Թուրքիայում հավանական է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Աշտանացան հացադիկայինների բերքահավաքը ավարտվելու վրա է։ Ընթացքի մեջ է Հաչարի բերքահավաքը, որին կհաջորդի Եգիպտացորենը։ Գարո եւ Ծորենի բերքահավաքի արդյունքները ամփոփում է Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Տարին Բերքարատ է, ասում է Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը։ Ավելի քան 125000 տոննա հացահատիկ է հավաքվել։ Մեզ հաջողվել է իրականացված աշխատանքների շնորհիվ եւ պահել բարձր գները, ինչը լուրջ հաջողություն է, կարծում եմ, օգտագործողների համար, որ չհիասթափվեն եւ միշտ զգան պետության աջակցությունը, որը միշտ էլ կլինի։ Հաշվի առնելով այն, որ Բերկն այս տարի առատ էր, որոշ տնտեսվարողներ ցանկանում էին իրացման համար ավելի ցածր գներ սահմանել, սակայն Հիմնադրամը այս պահին սահմանել է բարձրագին, այս շուկայում գործող այդ պահին բարձրագին 115 դրամ Հայաստանի Հանրապետության պահեսներում եւ 105 դրամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պահեսներում, ինչը հնարավորություն է տվել եւ մտերել այդ մոտորապես կուտակել են 8000 տոննայից ավել գարի եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում։ Ցորենի եւ Գարու բերքահավաքի արդյունքներից ընդհանուր առմամբ գոհ է Աշոտ Բախշյանը։ Այս պահին ընդանում է հաճարի բերքահավաքը միջելոց ասեմ, օգտվելով արդից, որ հաճարի էլի հիմնադրամ ընդունում է պարտավորությունների դիմաց 110 դրամ 14 տոնալությամբ մեր պահեստում Շուշիի պահեստում ընդունվում է հաճար բնակչությունից։ Նշենք, որ մի քանի օրից կմեկնարկի եգիպտացորենի բերքահավաքը։ Անին գորից սպասում ենք նաև եգիպտացորենի բերքահավաքը։ Այս պահին դժվարանում եմ ասել, քանի որ մենք նայում ենք նաև միջազգային շուկայի, միջազգային բորսաներում այդ պահի դրությամբ ֆիքսված գները եւ որոշակի վերլուծություններ են կանում։ Վաշտիկ Հարությունյան այսօր Համահայկական 6-րդ ամառային խաղերի պաշտոնական փակումը օգոստոսի 13-ին ազդարարեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանը։ Այս խաղերում չկան հաղթողներ եւ պարտվողներ, հաղթել են բոլորը, քանի որ համահայկական խաղերը միասնության ապացույց են։ Սրտանց շնորհավորում են բոլորիս համահայկական 6-րդ ամառային խաղերը բարձր մակարդակով կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար։ Անցած 11 օրերի ընթացքում քաղաքամայր Երևանը դարձել էր ողջ հայության եւ հայ մարզիկների յուրահատուկ հավաքատեղին։ Դուք հնարավորություն ունեցաք հաստատել նոր շփումներ, ձեռք բերելով նոր ընկերներ։ Համահայկական խաղերի ամենակարևոր ձեռքբերումը մեր ժողովրդի զավակների մեկտեղումն էր մեր հայրենիքում։ Ներկաներին դիմելով ասել է վարչապետը։ Ներկաներին խոսքով դիմել է նաև համայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը։ Այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը անձամբ ապարգևատրեց համահայկական խաղերի գեղեցկության մրցույթի հաղթողին լավագույն պատվիրակությանը, արդարացի խաղի, մարզական ոգու եւ համբերության, համահայկական խաղերի հայտնության համար մրցանակների արժանացած մասնակիցներին։ Լավագույն պատվիրակության մրցանակին արժանացան Մոնրեալի թիմը, արդարացի խաղինը Նիկոսյան, մարզական ոգու եւ համբերության մրցանակակիրը Սպահանի թիմներ, իսկ համահայկական խաղերի հայտնությունը Մուշի թիմներ համահայկական խաղերի փակման պաշտոնական արարողությանը ներկայային նաև Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը, Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարկարյանը եւ FBO վարկածով աշխարհի չեմպիոն բռնցքամարտիկ Արտուր Աբրահամը։ Քաղաքացիական նախաձեռնություն ոչ կառավարական կազմակերպությունը հատուկ քննարկում է նախաձեռնել, պատմում է Բելա Լալայանը։ Անազատության դատապարտված քաղաքացու համար կյանքը կարելի ասել բաժանվում է երկու մասի՝ բանտում եւ բանտից հետո։ Ճաղերի յետևում դժվարությունները հաղթարած քաղաքացին նոր խնդիրների առջև է կանգնում ազատության մեջ։ Տարբեր երկրներում այս դժվարությունները տարբեր կերպ են արտահայտվում, երբեմն ոչ միայն հանրությունը, այլ նաեւ ընտանիքում կրկին ինտեգրվելը, աշխատանք գտնելը, սեփական ընտանիք կազմելը խնդիր է դառնում նախկին քաղբանտարկյալի համար։ Խնդրի ուղղությամբ քաղաքացիական նախաձեռնություն ոչ կառավարական կազմակերպությունը քննարկում է կազմակերպել Ինչու է խնդիրը հայտնել կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում այս մասին բարձաբանում է կազմակերպության նախագահ Ալբերտ Ոսկանյանը 2002 года по 2007 год 2002-ից 2007 թվականներին մենք բարբերաբար դիտարկումներ ենք անցկացրել Շուշիի բանտում եւ քննչական մեկուսարանում։ Տեղեկացել ենք ձերբակալվածների ֆիզիկական, բարոյահոգեբանական վիճակին, նրանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Մեզ համար մտահոգիչ էր ոչ թե այն, թե ով է հայտնվել անազատության մեջ, այլ որ նա այդտեղից դուրս գա նորմալ վիճակում եւ այլևս չվերադառնա։ Այս դիտարկումները քաղաքացիական նախաձեռնություն կազմակերպությունը իրականացրել է 5 տարի եւ 8 տարի դադարից հետո Ալբերտ Ոսկանյանը հարցի առնչությամբ բնամակով դիմել է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին քրեակատարողական հիմնարկներում դիտարկումներ անցկացնելու թույլտվություն ստանալու համար։ уже 3 или 4 месяца мы каждый месяц Արդեն 3-4 ամիս է, որ վերսկսել ենք մեր դիտարկումները քննչական մեկուսարանում եւ Շուշիի բանտում։ Ցանոթացել ենք տղաների հետ։ Ես բոլորին զգուշացրել եմ, որ երբեք ոչ մեկից ձերբակալության պատճառը չեմ հարցնելու։ Մեր նպատակը նրանց իրենց իսկ իրավունքներին ու պարտականություններին տեղեկացնելն է։ чтобы они Որպեսզի նրանք իրենց հասարակությունից մեկուսացված ու զատված չզգան, նրանք պիտի վերադառնան մեր շարքերը, իսկ կարծում եմ, որ մեզնից ոչ մեկը չի ուզում, որ իր հարազատը կամ ցանոթը այնտեղից վերադառնա չարացած։ Հարցի քննարկմանը մասնակցել են հասարակական կազմակերպությունների զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև կառավարության անդամներ։ Ներկաները դիտել են համապատասխան թեմայով ռուսական ֆիլմ, ցանոթացել այլ երկրներում այդ ջրբաժանի հաղթարման մեթոդներին եւ եկել այն եզրակացության, որ Արցախում մի կողմից խնդիրը խորքային չէ, մյուս կողմից նույնիսկ հատուկ կենտորինակների դեպքում յուրահատուկ անհատական մոտեցումներ են պահանջվում։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը չինական կողմից առաջարկներ է ստացել Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցման վերաբերյալ։ Այս մասին լրագրողներին տեղեկացրել է Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը կառավարության օգոստոսի 13-ի նիստից հետո։ Չինական կողմը շահագրգռվածություն ունի եւ իմ կարծիքով շատ լավ առաջարկներ է արել։ Կքննարկենք, տեսնենք, թե դա ինչպես կարող ենք իրականացնել։ Հայտնել ենք նաև մեր առաջարկների մասին։ Ես մանրամասը այդ մասին կասեմ, երբ որ մենք վերջնական համաձայնության կանք, ասել է Բեգլարյանը։ Նա նաև նշել է, որ կան առաջարկություններ չինական մի քանի կազմակերպություններից, բայց հայկական կողմը ներկայումս նախապատվությունը տալիս է առաջարկություններից երկուսին, որոնք առաջիկայում կմանրամասնվեն։ Նախարարը նաև տեղեկացրել է, որ սեպտեմբերի վերջին այց է նախապատրաստվում Չինաստան, օրակարգում լինելու է նաև Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման հարցը։ Հայաստանի հարավային երկաթուղու ծրագիրը օգոստոսի 6-ին քննարկվել է Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Էջի Տագուչիի Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի հետ հանդիպմանը։ Կողմերը կարծիքներ են փոխանակել նաեւ ծրագրի իրագործման հերանեկարների շուրջ։ Բեգլարյանը պատրաստակամություն է հայտնել առաջիկայում Տոկիո կատարելիք այցի ժամանակ հանդիպել Ճապոնիայի կառավարության ներկայացուցիչներին եւ քննարկել տրանսպորտի եւ կապի ոլորտում երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Հայաստանի համար երկաթգծի շինարարությունը ռազմավարական նշանակություն ունի։ Ծրագրվում է, որ երկաթուղու կառուցումը կիրականացվի 6 տարում։ Նախագծի արժեքը գնահատվում է 3.5 միլիարդ դոլար։ 2013-ին Իրանը իրազեկել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որ պատրաստ է կառուցել Իրան-Հայաստան երկաթուղու Ջուղամեղրի իրանական հատվածը սեփական միջոցներով, երբ Հայաստանը միջոցներ գտնի իր հատվածը կառուցելու համար։ Եկող շաբաթ կսկսվի Հայաստան-Իրան 400 կիլովատանոց էլեկտրահաղորդման գծի շինարարությունը։ Այդ մասին Հայաստանի կառավարության օգոստոսի 13-ին նիստում հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նրա խոսքով մի քանի օր առաջ իրանական կողմի հետ ստորագրվել են համապատասխան փաստաթղթերը։ Դա նշանակում է, որ գործընթացը սկսվել է, եւ ես վստահ եմ, որ համագործակցության հետագա զարգացումը իր հետ կբերի առևտրաշրջանառության աճ եւ տնտեսական կապերի աշխուժացում։ Ողջունում եմ Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Իրանը Հայաստանի համար կարևոր եւ վստահելի երկիր է։ Մեր հարաբերությունները բազմադարյա ավանդույթ ունեն։ Նոր հերանկարներ են բացվել եւ մենք ջանք չենք խնայի, որ օգտագործվեն զարգացման բոլոր հնարավորությունները, ասել է վարչապետը։ Այժմ Հայաստանի եւ Իրանի միջև գործում է երկու էլեկտրագիծ՝ յուրաքանչյուրը 220 կիլովոլտ լարումով։ Երրորդ 400 կիլովոլտ լարումով էլեկտրագիծն ու երկու շղթան կթեթևացնեն հայկական էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը իրանական գազի դիմաց, որը հատկացվում է Երևանի ջերմաէլեկտրակայանին։ Էլեկտրագծի նախագծի վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրվել էր դեռևս 2004 թվին, բայց հետագայում դրա կյանքի կոչումը հետաձգվել էր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը օգոստոսի 14-ին ցավակցական հերագիր է հղել Իրաքի հանրապետության նախագահ Մուհամմադ Ֆուադ Մասումին Բաղդադում տեղի ունեցած սահմարկեցուցիչ ահաբեկչական գործողության կապակցությամբ, որի հետևանքով զոհվել եւ վիրավորվել են բազմաթիվ անմեղ քաղաքացիներ։ Ցավակցական հերագրում ասված է. Խստորեն դատապարտելով ահաբեկչության ցանկացած դարսևորում խորին ցավակցություն եմ հայտնում ձեզ եւ Իրաքի եղբայրական ժողովրդին։ Զոհվածների հարազատներին մաղթում եմ տոկունություն եւ ոգու արիություն, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապակինում։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած մի խումբ գործարարների։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ողջունել է նրանց այցը եւ նշել, որ կառավարությունը պատրաստ է աջակցել տարբեր ոլորտներում նրանց կողմից հնարավոր ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են Հայաստանում մի քանի խոշոր ծրագրերում ներդրումներ իրականացնելու հնարավորությունը։ Գործարարները շնորհակալություն են հայտնել վարչապետ Աբ รา մյանին ջերմ ընդունելության եւ աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամության համար։ Հավանական է Թուրքիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն։ Օգոստոսի 14-ին հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է երկրի վարչապետ Ահմեդ Դավթօղլուն։ Կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հավանականության վերաբերյալ հրավիրված ասուլիսին Դավթողլուն նշել է, որ իրենք վճռական են շարունակելու ժողովրդի կողմից իրենց տրված հանձնառությունը։ Կոալիցիոն կառավարություն կազմելու համար տարվող մեր բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ ոչ ոք չպետք է վատատես լինի կամ էլ փորձի օգտվել առիթից։ Որոշ հարցերում խորը տարաձայնություններ կան, բայց բանակցությունները պետք է արվեն երկկողմանի ըմբռնման պայմաններում, ասել է վարչապետը։ Նշենք, որ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններին անցկացվել հունիսի 7-ին, առ այսօր երկրի իշխանություններին չի հաջողվում կոալիցիա ձևավորել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնից ազատել է Ջումշուտ Նախճվանսկու անվան ռազմական ուսումնարանի պետ գեներալ-մայոր Միրզա Ալմասովին։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով պաշտոնից ազատվել է Պաշտպանության նախարարության գլխավոր ռազմական տեսության պետ Ադրբեջանի ազգային հերոս գեներալ-մայոր Ֆահրադին Ջաբրայիլովը երկու բարձրաստիճան գեներալներին պաշտոնաթող արվելու մասին տեղեկությունը հաստատել է Ադրբեջանի ռազմական փորձագետ Ուզեյիր Ջաֆարովը։ Գեներալ Միրզա Ալմասովի եւ Ֆահրադին Ջաբրայիլովի անունները բազմիցս հոլովել են զինված ուժերում տեղի ունեցած կոռուպցիոն սկանդալներում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությանը կից կոռուպցիայի դեմ պայքարի գլխավոր վարչության աշխատակիցները հուլիսի 28-ին կոռուպցիայի կաշառակերության եւ պաշտոնական չարաշահումների մեղադրանքներով ձերբակալել են Պաշտպանության նախարարության գլխավոր առազմական տեսության 3 բարձրաստիճան սպաների։ Շախմատասերների համար Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում ընթացող Open մրցաշարում փայլուն խաղեցուցադրում Հայաստանը ներկայացնող գրոսմայստեր Ռոբերտ Հովանիսյանը, որը խաղացված 6 տուրերից հետո ունի 5.5 միավոր եւ հանրահայտ գրոսմայստեր Ալեքսեյ Շիրովի հետ բաժանում է առաջինից երկրորդ տեղերը։ Այս ցուցակտեսում հանդես է գալիս նաև Հայաստանը ներկայացնող մեկ այլ գրոսմայստեր Հրանտ Մելքումյանը, որը ունի 4.5 միավոր եւ գտնվում է առաջատարների խմբում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են ոչ մեծ անպամատություն, առանց ստեղունների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հարավային քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 19-ից 24, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։